Sebas Kristi, egunon? hon. Beraz, kompensazio arauak eh, urte bat eh, bete, bete berri duela, zuek eh, aldatik zen bilana egiten duzuen, neurri hau, neurri honen eraginkortasunaz? Guk bilan biziki positiboa egiten dugu, e, kompensazio neurriak bere lehen helburua e, biziki untsa betetzen baitu, baita e, oso zaila dela e, kompensazio neurriak plantan txartu geroztik eh, etxe bizitza bat eh, transformatzea etxe bizitza turistikoa izaiteko, eta zenbaki hori erakusten dute, eh, orai biziki guti transformatu dira pasaden urte guntan, konparatzen delarik aintzineko urteekin. E, hor zenbaki batzu eta sifra batzuk atera, atera dira, zifroiek zer, zer erakusten dute, mementontan e, tendentzia aldaketa bat badela, edo beste alternatio batzu sekatzen direla? Bai, zenbakiek erakusten dute biziki argiki erran bezala e, gelditzen duela etxe bizitza etxe bizitzen transformatzea etxe bizitza turistikoak izaiteko. 2000 hogoia eta 2000 hogeita iru artean e, bederatzi mila seiun e, etxe bizitzak etxe bizitzek e, baimena ukan zuten etxe bizitza, etxe bizitza turistikoa izaiteko eta joan den martxoaren lehena geroztik e, e, lau egun baino gutiago izan dira transformatuak. Orduan horrek erakusten du, eh, erran bezala, eh, kompensazioak eh, eragin, eragina baduela, eta azpimarratu behar da, erran dut eh, laurion baino gutiago, beran horietan, bi, biga dira soilik eh, betiko baimena dutena eta kompensazio neurria betetzen dutena, besteak eh, salbu espenak dira. Ala ere ikusten da ere urte guztiko alokairuan oraindik ere bizitegi gutxi jartzen direla ez? Ez da izan tendentzia batetik bestera harna emaita udarako bakarrik eh, alokatu berean urte guztirako alokatzeko eskaintza hori ez da horren beste emendatu? E, hori normara da, zeren eh, orai arte baimena ukan zuten jabeak, jonden 2008a iruko martxuaren lehen aintzin baimena okan zutenek, iru urteren zatukan dute, beraz, aipatu dituzten bederatzi mila seion baimen horiek, eh, gehienak oraindik bali, bali dira, eta ondoko eh, bi urteetan emeki emeki eh, bukatuko dira, eta orduan jabeek berritu beharko dute eskaera, baina gehienek ezingo dute kompensazioa bete, eta orduan ondoko urteetan ikusiko ditugu etxe bizitza gehiago urte osorat e, arokatuak izaitera titzultzen, baina E, eh, ala ere, zainelai batzu bat ditugu jadanik, eta guk ikusten dugu tegenoan, eta jendeak eh, erraiten daukunarekin ere, e, jadanik etxe bizitza batzu Airbnb eta horako alokatuak zirenak, orai urte oso alokatuak direnak, bat adibide konkretu batzu e, e, ezagutzen ditugunak. A, honen kontra direnak diote e, bizitegi, a, ah, kompensazio neurri honekin, Hainitz, eh, apalduko dela, adibidez turisten jitea, edo jendeak nahi bali madu, asteburua burua pasatzea etorri, ez dakit, kostaldera, horrek hainitz murriztuko duela, eta nabarituko dela, adibidez, eh, bai hotel, edo bestelakoetan. Bai, guk uste dugu, eh, ez duela horako eragin ikukanen turismoaren gain, eh, bada eskaintza zabal bat turisten eh, turistei egiteko ipak eskolegian, bai hotelak, bai campingak eta badira dira horreindik etxe bizitza turistiko batzu ere, e, konpentsazioak e, bi, e, bi salbo espen bat ditu eta jabeak posibilu dute urte osoan alokatzu, alokatzea ikaslei eta udan e, turistei, edo haien e, etxeari lotua bali bada etxe bizitza turistikoa e, bai hemen amadute kasu hortan ere, beraz e, eskaintza e, existitzen da eta izan da beti e, turismoa hainiz garratu da ipareskoa regian e, etxe, bizitzen, etxe bizitza turistikoa garratu beraz e, guk ez dugu zalantzarik alde hortatik, eta e, kontrarioa da, uste dugu oreka bat edo berriz orekatuko dituela gauzak, eta eta e, turismoaren onduan, e, hoitu ba, behar da, ere jendeak bizi behar duela urte gozoan, eta bere ere bizitzeko bizitzeko eta lan egiteko manera ukan behar duela, eta bere ziki etxe bizitza bat lanetik alde zain urbil, eta hori gaur egun biziki zaila da aurkeiteko. Sebas Kristi, aldako bozera maila, mila esker? Mila esker zueri.